Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai wal murselin nebina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini ba'd. <clears throat> Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika, Muhammeda, alihi salatu wa selam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. <clears throat> Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda nakon jacije namaza, naš ustaljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijado Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama An-Nevevija, rahmetullahi alihi. Mnogo, mnogo puta smo govorili o knjizi Rijado Salihin, da je to jedna blagoslovljena knjiga u kojoj imam an rahmetullahi alihi, e, pokušao da objedini hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu i doista je on to uradio na jedan lijep, jednostavan način. Hadise koje je odabrao u većini slučajeva su hadisi jednostavni za razumjeti, hadisi vjerodostojni, što sve ovu knjigu čini jedinstvenom i unikatnom, da čovjek znači može uzeti ovu knjigu bukvalno i sam je čitati i mnogo, mnogo se okoristiti. Definitivno će biti tu hadisa e, za čije razumijevanje će insanu biti potrebna pomoć, ali generalno velika većina hadisa u ovoj knjizi su vjerodostojni i velika većina ovih hadisa su jednostavni za razumjeti. Danas počinjemo sa jednim novim poglavljem za one koji imaju knjigu ovog formata 490. stranica vrijednost abdesta. Vjerujem da se sjećate da smo u proteklom dersu prošle srijede govorili o vrijednostima učenja Kur'ana i o vrijednostima određenih kuranskih sura. Danas nastavljamo ovo jedno veliko poglavlje u kojem imam Ennevi Rahmetullahi Alehi stavio je mnogo pod poglavlja u kojima govori o razno raznim vrijednostima koji se vezuju za ibadete, pa je počeo po, sa onim što je najlogičnije vrijednost Kur'ana, vrijednost određenih kuranskih ajeta i vrijednost određenih kuranskih sura. Nakon toga imam Nevi počinje sa e, argumentima koji ukazuju na vrijednost abdesta, panamaza i nakon toga i drugih ibadita. <clears throat> znači, 490. stranica, 180. poglavlje vrijednost abdesta. Imam Nevi Rahmetullah Alehi u ovom poglavlju je citirao kuranski ajet iz sure eh, El Maide šesti ajet eh, koji je temelj kada je u pitanju eh, propis uzimanja abdesta i način uzimanja abdesta. Mi se nećemo mnogo zadržavati na ovom ajetu pošto on u jednu ruku i ne ukazuje na vrijednost abdesta osim što ukazuje da je uzvišeni Allah subhanahu putem ovog ajeta naredio obavljanje eh, uzimanje abdesta prije namaza. Ali ne postoji u ovom ajetu nešto što posebno ukazuje na vrijednost uzimanja abdesta. Kaže se u prijevod ovog kuranskog ajeta, o vjernici kada hoćete namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operte, a dio glava svojih potarite i noge svoje do iza članaka, a kada ste džunupi onda se okupajte. Ovo je jedan temeljni ajet e, i osnovni ajet na kojeg se islamski učenjaci vraćaju kada je u pitanju govor o abdestu, pa kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala o vjernici kada hoćete namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite. Prva stvar, vjernik treba da zna da je uvjet za ispravnost namaza da čovjek bude pod abdestom. Znači, e, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da nije validan niti ispravan namaz osobe koja klanja, a nema abdesta, čak šta više, kada bi insan svjesno klanjao bez abdesta, time je počinio veliki, veliki grijeh, a po nekim učenjacima čak do te mjeri da se to može ravnati i sa nevjerstvom. Pa je znači obaveza muslimanu prije nego što krene klanjati bilo koju vrstu namaza da uzme abdest. Abdest to je pravna čistoća E, koju insan postiže i čini kako bi stupio u namaz. Pa kaže uzvišeni Allah o vjernici kada namaz hoćete obaviti lica svoja i ruke svoje da iza operta. operite. Pa znači e, imamo u abdestu stvari koje su temeljne bez kojih abdest ne može da bude validan, a imamo stvari koje su e, dodatno lijepo da se čine, koji su sunnet, lako bi ih preskočili, ab, abdest bio validan. Pa primjera radi, ovdje nije spomenuto to što je Allah poslanik prakticirao prije nego što bi prao lice, Allah poslanik bi uvijek oprao svoje šake pranje šaka je znači sunet Božijeg poslanika ali se letu selam jer nam je Allah poslanik ali se letu selam u mnogim hadisma pojasnio praktično kako se uzima abdest pa bi Allah poslanik na početku abdesta uvijek pravu šake nakon toga Allah poslanik ali se letu selam ispirao bi usta i nos, e, zato što to nije spomenuto u ovom kuranskom ajetu, određen broj učenjaka je kazao i da to i nije obaveza, ali u svakom slučaju ne postoji hadis u kojem je spomenuto da je Allah preskočio ispiranje usta i nosa prilikom abdesta, tako da čovjek ne bi trebao da, e, da izostavlja te stvari. Pa kažemo na početku, čovjek će reći bismillah, kada kreni sa abdestom, e, opraće prvo šake, nakon toga ispraće tri puta usta, tri puta nos, nakon toga će oprati svoje lice od mjesta gdje je znači niči njegova kosa, od uha do uha i do kraja znači bradi, odnosno vilice. A kada su u ljudi koji imaju bradu i koja je e, gusta, onda je obaveza i oprati vanjštinu bradi pa je to prvi temeljni, e, temeljni dio e, abdesta. Nakon toga kaže uzvišeni Allah lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite. Nakon što čovjek operi lice u grancama koji smo spomenuli, ako ima bradu koja je gusta, opraće njenu vanjštinu, ako je brada rijetka, onda je obaveza da se protrlja brada kako bi voda došla do koži. <clears throat> Nakon toga se peru ruke, e, znači peru se ruke od vrhova prstiju do iza lakata, e, znači mogu se prati tri puta, dva puta ili jedan puta. Određen broj ljudi griješi, pa zato što su na početku oprali šake, počnu prati ruke od zglobova do laktova, što je neispravno ruke se znači nakon lica moraju prati od vrhova prstiju pa sve do lakata i obuhvatiti laktove obavezno. Peri se prvo desna ruka, pa lijeva ruka. Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala i dio glava svojih potarite. Ovo je prevođenje po, po jednom tefsiru, e, dio glava svojih potarite, a može se i prevesti i glave svoje potarite. I glave svoje potarite. E, u hadisima Božijeg poslanika, ali se koji bilježi Buharija i muslim, zabilježeno da je Allah poslanik potirao glavu na način da bi stavio svoje ruke na početak glavi na, čelo, potrao bi skroz do potiljka i vratio bi. E, znači, to je zabilježeno u hadisima koji bilježi Buharija i muslim i e, ovaj način, oni u jednu ruku i tefsiri tumačenje ovog kuranskog ajeta koji se može e, dvosmisleno shvatiti potarite po svojim glavama ili potarite dio svojih glava. E, hadisi Božih poslanika, ali salatu selam koji bilježi Buharija i Muslim, jasno pokazuju da je Allah poslanik potira u cijelu glavu. Tako bi vjernik trebao da slijedi sunnet Božih poslanika, da kada opere ruke, da kada želi da potari e, glavu, znači potraće na način da stavi svoje ruke, potari do kraja i onda ponovo vrati. Nakon toga će čovjek potrati svoje uši na način da će kaži prstaviti uho, a palcem će potrati vanjski dio uha. E, potiranje ušiju nije spomenuto u Koranu, tako da e, samim tim to ukazuje da je to na jednom stepenu nižim od potiranje glavi, dok potiranje glave je elementarni dio abdesta. Nakon toga, kaže uzvišen Allah, i noge svoje do iza članaka operite, Znači posljednja radnja u abdestu jeste pranje nogu do iza članaka sa obavežnom pažnjom e, i priznosti da se dobro operu i pete i mjesto između prsta kako se ne bi desilo da na dijelovima koji se peru prilikom abdesta ne ostane nešto što nije oprano, pa se peri prva noga i sve do iza članaka, pa lijeva noga do iza članaka i time se završava e, abdest. E, čovjek će nakon toga proučiti dovu. E, u ono što je poznato našim narodu da se uči abdesni dove nema utemeljenja u sunnetu Božih poslanika ali se letu veselam. <clears throat> Nakon toga Imam Nevi Rahmetullah Ali citirao i nekoliko argumenta koji ukazuju da će umet Muhammed Ali Selet zbog toga što su abdestili prilikom e, u stupanja u namaz, bit će posebno počašćen na sudnjem danu da će među ostalim narodima imati određene ukrase, da će ti dijelovi koji su prali, da će jednostavno svijetliti, da će biti posebno izraženi u odnosu na druge umete i druge ljude. Pa kaže se u vjerodostojnom hadisu od Ebu Hurira ta'ala anhu da je čuo Allahu kako je rekao na sudnjem danu Pripadnici moga umeta će biti prozivani, a na čelu svakog od njih bit će pjega i biljezi na rukama i nogama znakovi uzimanja abdesta. Znači, ljudi će imati, jednostavno vidjet ćemo kao što je pojašnjeno u drugom hadisu, kada su pitali Božeg poslanika, kako ćeš ti raspoznati sljedbenike svog umeta od drugih ljudi? Pa kaže Allah poslanik, a dobro, pojašnjavajući njima na način kako to oni razumiju, jer su oni tada živjeli u pustinji, e, živjeli su mnogo sa stokom, pa kaže Allah poslanik, zamislite kada bi čovjek imao krdo crnih konja, a među tim konjima imaju konji koji imaju na čelu, to ljudi na selu zovu brnja. Čelo znači njihovo bijelo, a konj je crn. I noge koje su bijele, a znači kompletan je konj crn, pa se to zove putasto. Pa kaže Allah poslanik, da li bi čovjek mogao poznati svoje konje ako su tako obilježeni bijelim biljezima? Pa kažu, bi Allah Pa tako i sljedbenici Muhammeda alaihi salatu wasalam će na sudnjem danu imati posebna obilježja na mjestima koja su prali prilikom abdesta, to su ruke i lica i noge. <clears throat> Pa ovaj hadis kaže se, na sudnjem danu pripadnici mog umeta će biti prozivani, a na čelu svakog od njih će biti pjega i biljezi na rukama i nogama, znakovi uzimanja abdesta. U drugom hadisu, 1025. od Ebu Huriri, se prenosi da je rekao, čuo sam svoga e, prisnog prijatelja Mohameda kako kaže, ukras vjernika na sudnjem danu dopira će sve dok je dopirao abdest. Znači ukrasi koji će vjernici imati na sudnjem danu dopiru ondje dok je čovjek pravo svoje tijelo prilikom abdesta. <clears throat> Kaže se u 1026. hadisu od Osmana radijallahu ta'alanhu da je Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao onaj ko uzme abdest na potpuni propisan način, grijesi mu izađu iz tijela pa čak ispod njegovih noktiju. Jedna od odlika koja se vezuje za abdest jeste i to da se prilikom abdesta čovjeku opraštaju grijesi. Pa je ovo jedan dodatni faktor koji čovjeka treba da stimuliše da čovjek redovno klanja i da redovno abdesti onako kako je to propisano, onako kako smo to malo prije i pojasnili. Kaže se u ovom vjerodostojnom hadisu, onaj ko uzme abdest na potpuni propisan način, grijesi mu izađu iz tijela pa čak ispod noktiju. Vidjet ćemo e, u, u sljedećem hadisu da je Allah poslanik ali salatu wasalam e, u, stoti, 1028. E, hadisu da kaže Allah poslanik kada čovjek opere lice sa posljednjom kapi vode sa lica padnu i njegovi grijesi koji činio očima. Pa kada operi ruke, sa posljednjom kapi vode i padnu grijesi koji činio rukama, kada, znači, operi noge, sa posljednjom kapi vode padnu grijesi koje je koje je čovjek činio svojim nogama. Pa vidimo znači iz vjerodostojnih hadisa da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam e, spomenuo da uzimanje, potpuno uzimanje abdesta biva razlogom brisanja i opraštanja griha. U hadisu 1027. E, stoji da Osman radijallahu ta'ala u jedne prilike je pojasnio ljudima kako se abdesti praktično. Pa kada je završio taj on abdest, e, ta predaja je zabilježena kod imama i Buhari i muslima, onda, imam, e, onda je Osman radijallahu ta'ala kazao, vidio sam Allahu poslanika kako je uzimao abdest na isti način kako sam ga i ja sada uzeo. A zatim je rekao Allahu poslanik, ko se ovako abdesti, bit će mu oprošteni grijesi, a njegov namaz i odlazak u džamiju ubrajaju se u poseban dodatak, dodatak dobrim djelima. Kaže se da je Osman Allahu ta'ala pojasnio praktično kako se abdesti. Kada je završio kazao je ja sam vidio da poslanik ovako abdesti. E nakon što je Boži poslanik abdestio, rekao je Allah poslanik alaihi salatu wasalam, ko se ovako abdesti, bit će mu oprošteni prošli grijesi. Pa vidimo da ovdje opet iz ovog e, hadisa vjerodostojnog koji bilježi ima muslim, e, spominje Allah poslanik alaihi salatu wasalam da potpuno i znači e, ispravno uzimanje abdesta biva razlogom opraštanja grijeha. U hadisu 1029. od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anu se prenosi da je Allah poslanik došao na vezer i rekao Esselamu alaikum dara qavmin mu'minine wa inna inša Allah bikum lahikun neka je spas i mir na vas postojbino naroda koji vjeruje i mi ćemo se vama ako Bog da pridružiti. Allah poslanik Ali sam kada bi išao da posjeti mezarluke, što je sunnet u islamu, da čovjek s vremena na vrijeme odi da posjeti mezarluke, da se prisjeti da će i on otići jednog dana sa Dunjaluka, da ga tu malo prisjeti na ahiret, da vidi koliko je ljudi već prije njega otišlo, pa bi učio ovu dovu Esselamu alaikum qavme, eh, dara qavmin minel mu'minin, inna inša Allah bikum lahikun. Pa kaže Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu da je rekao Allahu poslanik volio bi da smo vidjeli svoju braću. Govori Allah poslanik svojim ashabima. Volio bi da smo vidjeli svoju braću. Ashabi upitaši, pa zar mi nismo tvoja braća, Allahu poslaniče? A on odgovori, vi ste moji ashabi, a moja su braća oni koji se još nisu pojavili. Boži poslanik, ali se letu govori ashabima i kaže, ja bi volio da sam vidio svoju braću. Pa kažu asabi začuđeno malo, Allahu posljedniče, zati mi nismo braća. Kaže ne, ne, ne, vi ste moji ashabi, a moja su braća oni koji će tek doći, koji me nisu vidjeli, ali vjerovali su u mene. Pa se nadamo, inša da i mi potpadamo pod ovaj hadis. Pa onda kaže Allah poslanik ali se letu wasalam, oni opet upitaši, Allahu poslaniće, kako ćeš na sudnjem danu prepoznati pripadnike svoga ummeta koji se još nisu pojavili? Sada oni pitaju, dobro ti imaš ashabe, ti si njih vidio, oni tebe vidjeli, ti njih znaš. Ali na sudnjem danu, kako ćeš ti prepoznati sljedbenike svoga umeta koji su dolazili nakon tebe i vjerovali u tebe i koji su tvoja braća, kako si ti to kazao hadisu. Pa kaže Allah poslanik, šta mislite? Kada bi neki čovjek imao konje sa bijelom pjegom na čelu i bijelim pjegama na nogama, da li bi ih prepoznao među potpuno crnim konjima? To je onaj primjer koji smo malo prije naveli. Allah poslanik njih pita na način, ako bi imali jedno veliko krdo konja, i većina tih konja su crni, ali imaju konji koji imaju pjege na čelu i pjege na nogama. Obilježja. Kaže, da li bi ih mogu poznati? Pa normalno, crn konj, ovaj drugi ima pjege. Tako će Allah poslanik prepoznati sljedbenike svoga umeta na sudnjem danu po tragovima koji će se vidjeti na čelu od abdesta, po tragovima na rukama i po tragovima na nogama. Kažu ashabi kada im je poslanik postavio ovo pitanje, da li bi čovjek mogao upoznati svoje konje koji su znači, obilježeni, među konjima koji su crni, kažu ashabi svakako da bi ih prepoznao Allah poslaniće, onda Allah poslanik reče, oni će na sudnjem danu doći bijelih i svjetlih lica i bijelih i svjetlih udova, što su tragovi od uzimanja abdesta, ja ću ih predvoditi ka haudu. Allah poslanik kaže, oni će doći svijetli lica. Na njihovim, znači, rukama i nogama će biti obilježja po kojima će uzviž, e, Allah poslanik, ali salatu prepoznati sljedbenike svoga ummeta. <clears throat> Nakon toga, imam Ennevi rahmetullahi alihi, citirao je e, jedan interesantan lijep hadis, 1030. hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam hoćete li da vas uputim na ono čime će vam Allah pobrisati grijehe i povećati vaše stepene u džennetu. Pita Allahu poslanik sva sabe i kaže hoćete li da vas ja uputim na nešto čime će se brisati vaši grijesi, a s druge strane to će biti razlogom povećanja vaših deređa i stepeni kod uzvišenog Allaha. Svakako da su ashabi jedva čekali da im Allah poslanik kaže i ukaže na takva dijela, pa su rekli svakako da hoćemo Allahu poslaniće, odgovoriše oni, a on tada reče temeljito i potpuno uzimanje abdesta u teškim uvjetima. Mnogo koraka do džamije i iščekivanje novog namaza nakon tek obavljenog namaza, to vam je istinski ribat, dijenje na Allahovom putu, to vam je istinsko dijenje na Allahovom putu. Hadis bilježi ima muslim, kada Allah poslanik postavio pitanje hoćete li da vam ukažem na neko djelo. I mi tako treba da koristimo tu metodu nekada svojoj dječici ili u nekom sjelu kada sjedimo pa da ljude malo, hajde i da ih zainteresiramo. Dakle, hoćete li da vam ukažem na neko djelo koje ako budete vi radili, bit će vam dje, pobrisani grijesi i bit će vam povećani stepeni. Pogledajte kako to kod insana budi želju. Svakako da hoćemo. Pa insan treba koristiti ovu metodu prilikom podučavanja ljudi kako je činio Allah poslanik. Pa kada su ashabi izrazili želju, hoćemo Allah kaže Allahu poslanik, uzimanje, potpuno uzimanje abdesta u teškim situacijama. Kada se čovjek nalazi u nekoj teškoj situaciji, možda hladno je ili negdje je na polju ili je negdje na putu, da tada potpuno uzme abdest propisano, E, onako kako je znači, e, činio to Boži poslanik, to je jedan od razloga brisanja grijeha i podizanje stopa, e, podizanje stepeni kod uzvišenog Allaha. Drugo je mnoštvo stopa prilikom odlaska u džamiju. Kaže Allah poslanik, mnogo koraka do džamije. Da čovjek ide znači pješice u džamiju. Pa ako je malo i dalje, vidjet ćemo iz sljedećih hadisa koji će citirati imam Nevi, da je bilo ashaba koji su bili poprilično daleko od džamije. Pa kada su im ljudi rekli što ne nabavite sebi jahaču životinju, magarca ili nešto, da ga možete jahati i naveći kada ne vidiš kud ideš ili po dani kada je puno vruće, pa su rekli mi očekujemo da nam Allah upiše svaku stopu kao seva, pa im je Allah poslanik rekao da, imat ćete sve upisano to što očekujete od e, svoga gospodara. Pa znači, e, jedan poseban seva po islamu jeste pješačenje i odlazak u džamiju pješci. I kaže Allah poslanik treće dijelo, iščekivanje novog namaza nakon tek obavljenog avaza, to vam je doista bdijenje na Allahovom putu. Treća stvar da čovjek primjer radi klanjao je akšam i ostane u džami i iščekuje novi namaz ne odlazeći kući. Tu je u islamu posebno dobro djelo. Na kraju poslanik kaže u islamu bdijenje je kad čovjek bude u džihadu, u borbi na Allahom putu i bdije, stražari, da li će neprijatelj napasti. E kaže Allah poslanik, te dvije stvari pa kaže to da čovjek na, na abdesti u teškim uvjetima, da mnogo pješači, da sjedi od namaza do namaza u džamiji, to Božji poslanik poredi sa bdijenjem na Allahovom putu, jer i bdijenje na Allahovom putu treba strpljenja, treba snage, treba znači volje i htjenja, isto tako i ove tri stvari koje je Allah poslanik alaih salatu wasalam preporučio, pa vjernik bi čovjek trebao da u svom životu se trudi da ove tri stvari što više radi, kako bi mu se što više grijeha oprostilo s druge strane, kako bi mu se njegovi stepeni deređe što više kod gospodara povećali. Znači prva stvar jeste temeljito i potpuno uzimanje abdesta u teškim uvjetima, mnoštvo koraka do džamije, znači odlazak do džamije pješice i treća stvar da čovjek nakon što obavi jedan namaz, pogotovo sada kada, kada su zimski periodi, kada su znači namaska vremena blizu jedna od drugih, da čovjek ako ima vremena da sjedi u džamiji od podne do ikindije ili od akšama do jacije, što je jedna od najlakših opcija da čovjek kada već ode u džamiju na akšam, da ostane u džamiji, da zikri, da uči Kur'an, da dovi, do dojacije namaza. <clears throat> Nakon toga, 1031. E, hadis od Ebu Malika Lešara radi Allah ta'ala se prenosi da Allah poslanik kazao čistoća je pola imana. Etuhuru šetrul imani. E, postoji mnogo komentara šta su islamski učenjaci kazali u pogledu ovog hadisa. Mi ćemo to ostaviti ovako kako je rekao Allah poslanik. Čistoća je pola imana. Znači, e, ova čistoća može se misliti na čistoću prilikom uzimanja, e, e, znači stupanju namaz abdest, da je to znači ta čistoća, a može se, može se inšala satiti i na druge načine. <clears throat> Nakon toga, u 1032. hadisu od Omera radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao kogod od vas uzme abdest temeljito, ili je rekao potpuno, a zatim izgovori dovu Ešhedu en la ilaha illallah, wahdehu la šerike leh, wa ešhedu Muhammeden, abduhu wa rasuluh. Svjedočim da nema Boga osim Allaha, koji nema sudruga i svjedočim da je Muhammed njegov rob i poslanik, otvorit će mu se svih osam džennetskih vrata da uđe na koja god hoće. Hadi bilježi ima muslim. Allahu akbar. Pogledajte kako je vjera Islam lijepa, kako je lagana, čovjek abdisti izgovori ovu kratku dovu Ešhedu en la ilaha illallah, wahdehu la šerike leh, wa ešhedu enne Muhammeden abdullahi wa rasuluh, bit će čovjeku otvorena osmera vrata džennetska da uđi u džennet na koja hod hoće vrata. <clears throat> Ešhedu en la ilaha illallah vahdehu la šerikele, wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. Ešhedu en la ilaha illallah vahdehu la šerikele, wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. Kratka dova za koju se obećavaju velike nagrade. Ovaj hadis bilježi imam muslim. U historiji islama postoji jedna e, čudna priča da je čovjek zbog ovog hadisa obišao možda hiljede kilometara da provjeri njegovu vjerodostojnost e, poznati, poznati prenosioc hadisa Šu'be koji živi u Basri, znači u današnjem Iraku, čuo jednog čovjeka kako prenosi ovaj hadis. Pa kada je pitao od koga prenosiš taj hadis, kaže od čovjeka koji sada živi u Mekki. Kaže pa sam otišao na Hadž, ali otišao sam prvenstveno da provjerim ovaj hadis, pa sam sreo tog čovjeka od kojeg on prenosi taj hadis, pa sam ga pitao hadis kojeg od tega je prenose u Basri, jesi li ga ti čuo od poslanika? Kaže ne, ja sam ga čuo od jednog čovjeka u Medini. Pa sam kada sam završio hađ otišao u Medinu da provjerim taj hadis, pa sam sreo tog čovjeka, pa ga pitao od koga si ti čuo taj hadis? Kaže ponovo ja sam ga gore čuo od jednog drugog čovjeka u Basri. Pa se ponovo vratio u Basru, pa mu ovaj čovjek opet kazao nisam ja to direktno čuo, ja sam čuo od jednog drugog čovjeka, pa se šorbe u jednu ruku malo i naljutio, kaže sad kažu u Mekki, sad kažu u Medini, sad kažu u Basri, kaže da je, da je ovaj hadis vjerodostojan, draži mi bi bio od cijelog Dunjaluka. A mi danas, elhamdla, imamo mogućnost da ovaj hadis provjerimo. Taj hadis je zabilježio ima muslim sa jednim drugim lancem prenosilaca, 100% vjerodostojan hadis, da Allah poslanik je rekao ko potpuno abdesti, zatim kaže Ešhedu en la ilaha Allah, wahdehu la šerike leh, wa ešhedu enne Muhammeden, abduhu wa bit će mu otvorena osmera vrata džennecka, neka uđe na koja hoće. Jedna veoma, veoma velika nagrada za insana koji uzme abdest, i koji prouči ovu dovu nakon abdesta. Pa smo rekli mi na početku predavanja, e, insan koji hoće da abdesti samo će na početku kazati bismillah, abdestiti i na kraju će kazati ovu dovu. Ne postoje dove koje se uče prilikom svakog pranja, e, znači pranja svakog dijela tijela i e, te dove najbliže što se za njih može kazati jeste da su to uvedene e, stvari u vjeru novotarije jer ih nije činio ni Boži poslanik ali se letu selam niti su ih činili niti su činili ljudi iz prvih generacija ni ashabi ni tabiini ni tabi tabiini prva tri stoljeća ummeta nisu prakticirali prilikom uzimanja abdesta ništa osim na početku kazati bismillah potpuno abdestiti i na kraju kazati Ešhedu en la ilaha Allah wahdahu la šerike leh, wa enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. U dodatku kod imama Tirmizije navodi se da je poslanik alaih salatu wasalam na kraju spomenute dove dodao još Allahume ja'alni mine tawabine wa ja'alni mine mutatahirin Allahu moj učini me od onih koji se mnogo kaju od onih koji se mnogo čisti. Znači ima dodatak kojeg nije zabilježio imam muslim, već je zabilježio ga imam tirmizija, da kada bi se proučila ova dova, Ešhedu en la ilaha illa Allah, wahdehu la šerike leh, wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa da se još na to doda jedan dio dove Allahumme ja'alni minet tawabin, wa ja'alni minel mutatahirin, Allahumme ja'alni minet tawabin, wa min minel mutatahirin, jedna kratka dova. <clears throat> Nakon toga imam Nevi Rahmetullah Jalej prelazi na 186. poglavlje vrijednost ezana. E, mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi nije svjestan e, činjenice da je učenje ezana, da je učenje ezana i da se za učenje ezana obećavaju velike nagrade. Učenje ezana je propisano kada čovjek klanja sam i kada klanja u džematu. Nažalost vidjet ćemo u mnogim džematima kako e, funkciju učenja ezana preuzima kasetofon, CD ili nešto slično. To mi učenjaci ummeta, učenjaci ummeta u jednoj velikoj pravnoj instituciji koja se zove El Međma' El Fiqhi, u Mekki prije 30 godina tačno sjedili su i raspravljali su o pitanju da li je validan ispravan ezan koji se prouči putem kasete ili CD-a, to jest da ga prouči nešto što nije insan, pa su donijeli jednoglasan stav da je ezan proučen kasetom ili CD-om neispravan. Samim tim iz toga proizilazi da u mjestu u kojem se samo uči taj ezan, svi stanovnici tog mjesta su griješni zato što je učenje ezana u jednom mjestu gdje žive muslimani farski faje. Kolegijalna obaveza. A kolegijalna obaveza znači da taj ibadet ako uradi samo jedan stanovnik tog sela, niko više nije griješan. Ali ako ga niko ne uradi, svi su griješni. Pa u selima i mjestima gdje se ezan prouči na kasetu ili na CD, svi stanovnici tog mjesta su griješni zato što se za taj namaz nije proučio ispravan ezan. Sami učenjaci anefijskog mezeba uvjetovali su za ispravnost ezana da ga prouči razumna muška osoba. Razumna muška osoba, čak nerazumna osoba, znači po anefijskom mezebu ne može učiti ezan. Imam Nevi Rahmetullahi u ovom poglavlju spomenuo nekoliko argumenata koji ukazuju na vrijednost učenja ezana u islamu. Prvi od tih hadisa jeste hadis od Ebu Hureyre, 1033. hadis, da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao, kada bi ljudi znali koliko je, kolika je vrijednost ezana i prvog safa, oni bi, kada na drugi način osim bacanja kocke ne bi mogli odrediti ko će učiti ezan i klanjati u prvom saku, safu, tako i uradili kada bi znali kolika se vrijednost krije u ranom odlasku u džamiju i u tome bi se natjecali, a da znaju koliko je, kolika je vrijednost jacije i sabaha, oni bi na njih dolazili pa makar i pužući. Tri stvari Allah poslanik se wasalam spominje u ovom hadisu. Prva stvar jeste učenje ezana. Kaže, kada bi ljudi znali kolika je vrijednost učiti ezan, ne bi se ljudi mogli dogovoriti ko će učiti. Svađali bi se, pa bi morali na kraju bacati kocku, pa koga kockom izvuku, on bi, on bi učio ezan. Znači, velika vrijednost učenja ezana, velika vrijednost doći u džamiju prije ezana, rani odlazak u džamiju. Pa primjer radi, ako je Eh, akšam ili jacija, rećemo jacija u 6 sati na veći, da mi dođemo u pola šest ranije, pa da sjedimo u džami, da malo učimo Kur'an, da malo zikrimo, da malo dovimo. Velika vrijednost spomenuta u ovom hadisu. <clears throat> Kaže Allah poslanik, kada bi znali kolika se vrijednost krije u ranom odlasku na namaz i u tome bi se natjecali, a da znaju kolika je vrijednost jaci i sabaha, oni bi na njih dolazili makar i pužući namaz u džematu, jacija i sabah imaju posebnu vrijednost, kao što je došlo u na disima Božih poslanika, da su to najteži namazili e, namazi licevjerima. Pa Allah poslanik kaže, kada bi znali ljudi vrijednost tog namaza u džematu, dolazili bi na te namaze, pa makar morali i puzati, znači makar bili i bolesni. Kaže se u vjerodostojnom hadisu, 1034. od radi Allahu ta'alanu da je čuo Božijeg poslanika kako je kazao Muezini će između svih ljudi na sudnjem danu imati najduže vratove. Vi znate da Allah poslanik u vjerodostojnim hadisima, s druge strane u mnogim kuranskim ajetima govori se o težini sudnjeg dana do te mjere da je to dan u kojem će e, zaboraviti ono što doje, trudnice će pobaciti svoje plodove, djeca će osjediti i tako dalje. U vjerodostojnim hadisma je došla će se ljudi e, kupati i biti potopljeni u znoj svojih grijeha svodno svojim grijesima. A u to vrijeme neko će i uživati, u to vrijeme će Allah nekoga počastiti da će imati e, najduži vrat. A to su jezini iz počasti prema njima što su oni pozivali na najbolji ibadet u islamu, a to je namaz. Pa će ih uziće Allah počastiti na sudnjem danu tom počasti da će imati najduže vratove, što će ukazivati na njihovu, ajde da kažemo, osobenost. Kao što smo vidjeli na početku da će muslimani biti odlikovani na drugim ljudima tako što će im biti svjetla lica i ruke i noge, Mojezini će se odlikovati od drugih ljudi što će im biti dugi vratovi. <clears throat> U komentaru toga zašto će im biti dugi vratovi postoji mnoga, mnoga mišljenja islamskih učinjaka, ali ono što je nama bitno jeste da je ovaj hadis vjerodostojan, da će uzvišnji Allah subhanahu ljude na sudnjem danu muezina učiniti da će imati duži vratove nego drugi ljudi iz počasti prema onome što su radili na Dunjaluku. <clears throat> Od Ebu Abdullaha, ibn Abdurrahmana, ibn Ebi e, eh, Sa'sa'a, en Eba Sa'id el-Hudri radijallahu ta'ala anhu, da je Ebu Sa'id el-Hudri radijallahu ta'ala anhu rekao Vidim da voliš ovce i pustinju, pa kada budeš među svojim stadom ili u pustinji, kada budeš čuo, učio ezan za namaz, uči ga što glasnije. U istinu glas mu jezina neće čuti ni jedan džin, niti jedan čovjek, niti bilo šta drugo, a da mu na sudnjem danu neće posjedočiti. Ebu Sa'id nakon što je izgovorio ove riječi, rekao je ovo sam čuo od Allahog poslanika, ali se letu selam. Znači, Ebu Sa'id, radijallahu ta'ala, savjetuje jednog čovjeka za kojeg je vidio da ima stado ovaca i da voli da bude s tim stadom u pustinji. Pa mu kaže Ebu Sa'id al-Hudri, radijallahu ta'ala, kada budeš sa svojim stadom u pustinji, i nastupi namaz, prouči ezan, makar ti sam klanjao. Iz ovog hadisa i drugih hadisa se uzima da je propisan čovjek i sam kada klanja da prouči ezan. Pa kaže, dobro podigni glas, jer kaže sve što čuje taj ezan ili čovjek, ili džin, ili bilo šta drugo, svjedoči će insanu na sudnjem danu e, da je on učio taj ezan. <clears throat> I onda kaže Vusaid na kraju, ja sam ovo, ovaj hadis kojeg vama prenosim čuo od Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. U 1036. hadisu od Ebu se prenosi da je Allah poslanik, alihi salatu wasalam, rekao kada se bude učio ezan, Šeitan se dadne u bijeg bučno puštajući vjetrove, a sve to kako ne bi slušao ezan. Pogledajte, imate nekada ljudi kojima smeta ezan, pa oni imaju dodirnu tačku sa šeitanom i šeitanu smeta učenje ezana. Pa kaže Allah poslanik, kada se počne učiti ezan, šeitan se dadne u bijeg i puštajući vjetrove da ne čuje kako se uči ezan i kako se veliča uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah poslanik, pa kada se završi učenje ezana, on se ponovo vrati. Pa kada spodne učiti i kamet za namaz, on opet pobjegne na isti način, da ne čuje i kamet. Pa se onda opet vrati da ometa i da zavodi ljude koji su stupili u namaz. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, počne kaže da došaptava čovjeku govoreći mu sjeti se toga i toga, misli o tome i tome nečega čega se ranije nije mogao sjetiti. Tako šetan čini sve dok čovjek ne zabori koliko je rekiata namaza klanjao. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Znači šetan kada čuje i kamet pobjegne, pa se vrati kada ljudi počnu klanjati namaz, pa počne ljudima došaptavati stvari koji se prije nisu mogli sjetiti. I to je znači doista opravano. Čovjek kada stane u namaz sjeti se nečega čega se nije mogao prije sjetiti. Kaže Allah toliko on došaptava ljudima da ljudi zaboravi koliko rekeata su u namazu klanjali. <clears throat> Nakon toga, e, imam Nevi želio da nam citira nekoliko argumenta koji će ukazati kako čovjek treba da se ponaša vjernik kada čuje učenje zana. Mi smo sve dogovorili do sad o vrijednosti ezana, dobro sada mi čujemo neko uči ezan. Da vidimo šta je od sunneta da radi musliman kada se uči ezan. Nerijetko se dešava da velik broj ljudi sluša učenje ezana, a ne zna šta je sunnet kako i na koji način se ponašati prilikom učenja ezana. Pa kaže se u ovom vjerodostojnom hadisu da je Allah poslanik rekao kada čujete ezan i vi izgovarajte isto ono što izgovara i muezin, a zatim na mene doneste salavat. Jer na onoga ko na mene donese jedan salavat, Allah donese deset salavata. Nakon toga molite Allah da mi podari el wasile, a to je stepen u džennetu koji će dobiti samo jedan od svih i robova, a ja se nadam da ću ja biti taj. Onaj ko bude molio Allah da meni podari vasilu, takav će imati pravo na moj šefat. Hadis bilježima muslim, jedan veliki hadis da Allah poslanik prvo kaže kada čujete učenje ezana, kada čujete učenje ezana, vi govorite ono što govori mu ezin. Pa kada mu ezin kaže Allahu ekber, Allahu ekber, mi za njim ponimo Allahu ekber, Allahu ekber. On opet kaže Allahu ekber, Allahu ekber, mi kažemo Allahu ekber, Allahu ekber. Ešhedu en la ilaha illa Allah, ešhedu en la ilaha illa Allah i mi kažemo ešhedu en la ilaha illa Allah, ešhedu en la ilaha illa Allah. Ešhedu enne Muhammeden Rasulullah, ešhedu enne Muhammeden Rasulullah, mi ponovimo za njim. Ove tri stvari prve se ponavljaju identično. Kada kaže hajja ala salah, hajja ala felah, tada čovjek govori la haule wala kuvata illa billah, kao što je došlo u drugim hadisima. Pa znači moraju se hadisi spojiti da bi ispravno razumijevali. Pa znači u ezanu se sve ponavlja onako kako govorimo ezin osim hajja ala salah, hajja ala felah, tada se govori la haule wala kuvata illa billah. Nakon toga opet, nakon hayya ala salah, hayya ala falah, muezin kaže Allahu ekber, Allahu ekber, mi kažemo Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah, mi kažemo la ilaha illallah. Nakon toga kaže se u ovom hadisu da je rekao Allahu poslanik, a zatim na mene doneste salavat. Znači prva stvar koja se prvo čovjek ponavlja za mojezinom, sve kako on uči osim riječi la eh, hayya ala salah, hayya ala falah, kada se govori la haule wa la illa billah. Nakon što se završi ezan i naše ponavljanje, tada donesemo salavat na Božijeg poslanika Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. To je neki najkraći način donošenja salavata. Čovjek kaže nakon ezana Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kaže Allah poslanik, ko na mene donese jedan salavat, uzvišeni Allah će na njega donijeti deset. Dobro, pa kaže Allah poslanik nakon toga, nakon toga molite Allah da meni podari el wasilu, a to je stepen u džennetu koji će dobiti samo jedan od svih Allahovih robova, a ja se nadam da ću ja biti taj. Onaj ko bude molio Allaha da meni podari vasilu, takav će imati pravo na moj šefat. Znači ovdje se misli e, dova koja je spomenuta u drugim hadisima da je Allah poslanik alaih salatu wasalam preporučio da se nakon ezana uči ona poznata dova Allahumma rabbe hadihi davati tamme wassalati l'qaime ati Muhammeden el wasilete wal fadilete ba'athu meqamen mahmuden illadhi wa'atteh ova dova znači ona se misli se na nju da kaže Boži poslanik nakon što se uči ezan ponavljamo za zinom donesimo salavat, učimo ovu dovu Allahumma rabba hadhihi davati tamme wassalati l'qaime آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما mahmudan الذي وعدته Znači, ova dova se uči, Boži poslanik kaže, u njoj se traži da uzvišeni Allah podari Muhammedu alaihi salatu wasalam el wasile, posebno mjesto u džennetu. Kaže Allah poslanik, ko meni bude dovio za taj vasilet, on će imati pravo na moje zauzimanje na sudnjem danu, jer mi znamo da Allah poslanik alaihi salatu wasalam na sudnjem danu od njegovih osobenosti jeste da će imati pravo na zauzimanje za ljude iz svoga ummeta, pa ljudi koji budu molili e, ovu dovu za Božijeg poslanika imaju pravo na njegov šefaat, znači u tim teškim i kriznim momentima na sudnjem danu Allahov poslanik će se zauzmat za neke kategorije ljudi, jedna od tih kategorija jeste i ljudi koji su nakon ezana učili ovu dovu, pa se vraćamo ponovo da ponovimo. Kada mu ezin uči ezan, mi ponavljamo za muezinom sve ono što on govori osim riječi hayya ala salah, hayya ala falah, tada govorimo la hawle wa la kuvata illa billah. Kada završimo sa ponavljanjem za muezinom, donesemo salavat na Božijeg poslanika i kažemo Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Nakon toga učimo ovu poznatu dovu Allahumma rabbe hadihi davati tamme u salati qaime آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته To su znači sunneti koji preporučuje Allah poslanik alaihi salatu wasalam. U sljedećem hadisu 1039 eh, stoji ta dova koju smo citirali. Dok u hadisu 1038 eh, stoji da je Allah poslanik alaih salatu wasalam od Ebu Sa'ida radi Allah ta'ala rekao da je Allah poslanik kazao kada čujete ezan ponavljajte za muezinom sve ono što on izgovara ponavljajte sve ono što on izgovara. Rekli smo u drugim hadisima je pojašnjeno da je Allah poslanik kazao kada se govori hayya ala salah, hayya ala da se treba govoriti la haule illa billah. <clears throat> Imamo jedan hadis, 1040. Eh, hadis od E, e, Sada ibn Abi Waqasa radijallahu ta'ala prenosi da je Allahu poslanik ali sam rekao Grijesi će biti oprošteno, oprošteni onome ko nakon što sasluša Moezina izgovori sljedeću dovu Ešhedu en la ilaha illa Allah, wahdehu la šerike leh, wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, wa bi Muhammedin rasula, wa bil islami dina, gufira lehu e, zembuhu. Insan Znači, nakon što se završi, učenje ezana, u pogledu ove dove islamski učenjaci imaju razilaženje kada se ona govori. Ovaj hadis je vjerodostojan, definitivno bilježi ga ima muslim. E, postoji razilaženje, pošto nije precizno precizirano kada se ova dova uči raditu billahi rabba, o bil dina, muhammedin sallallahu rasula. E, postoji mišljenje učenjaka da se ona govori nakon ezana, a postoji mišljenje kod učenjaka i to je možda malo jače mišljenje da nakon što se kaže u ezanu eh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu en la ilaha illallah, ešhedu enne Muhammed Rasulullah, ešhedu enne Muhammed Rasulullah, da se nakon toga kaže eh, ova, e, da se prouči ova dova ešhedu en la ilaha illallah, wahdehu la šerika leh wa enne Muhammeden abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammedin rasula wa bil islami dina ona insan koji kaže Allah poslanik rekne ovu dovu, da li u ovom mjestu nakon, znači što se kaže u ezanu ešhedu enne Muhammed Rasulullah ili nakon ezana, kaže Allah poslanik bit će mu oprošteni grijesi, pa se vjernik treba e, truti da i ovu dovu uči e, znači u toku ili ezana ili nakon ezana. I zadnji e, hadis u ovom poglavlju u poglavlju vrijednosti jezana jeste hadis od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik sam rekao dova koja se prouči između Ezana i kameta neće biti odbijena. Dova koja se prouči između jezana i kameta neće biti odbijena. Znači opet jedna vrijednost koja se vezuje za nama e, za ezan jeste da dova u periodu nakon što se prouči ezan pa do i učenja i kameta to je vrijeme kada čovjek nakon što klanja sumnete, pohvalno i lijepo da čovjek podigne ruke i dovi. Nažalost, velik broj ljudi naši nakon što e, klanja sunnete nekog namaza, nakon što se prouči jezan, sjede i šuti niti zikre, niti dove, a vidimo kolika je vrijednost dove u ovom vremenu da Allah poslanik kaže dova koja se prouči između ezana i kameta neće biti odbijena dova koja se učini između ezana i kameta neće biti odbijena jedno veoma vrijedno vrijeme u islamu koje bi čovjek vjernik trebao da iskorištava svakim danom kao što vrijeme zadnje trećine noći je vrijeme kada se prima dova, vrijeme dova postača, dova roditelja, dova između ezana i kameta je e, znači posebna dova, tako bi čovjek vjernik trebao kada dođe u džamiju klanjao je sunnete, ima još vremena do ikameta da podigne, da podigne ruke i da nekoliko minuta provede u dovi, doveći od Allah subhanahu wa ono što mu treba od Dunjaluka i od Ahireta, jer kao što smo vidjeli u ovom vjerodostojnom hadisu, to je vrijeme kada se dova ne odbija. U svakom slučaju, e, mi ćemo ako Bog da se ovdje završiti, e, zaustaviti, e, Ostaje pred nama mnogo, mnogo hadisa koji govori o vrijednosti namaza i mnogim drugim ibadetima. E, jedno veoma, veoma interesantno i lijepo poglavlje. E, pred nama je zaista, doista mnogo, mnogo, mnogo lijepih hadisa koji govori o vrijednosti namaza, pa o vrijednosti posta i hađa i mnogih drugih ibadeta.